kweli, ni kweli, ni kweli. Leo nimewasilisha barua kwambia kwamba nimejiuzuru kuifunza Coastal Union, basi na kalamu kubwa ni kwamba nimeamua kujiuzuru, nimeendelea na shughuli zingine. Lakini kweli ni sababu tu ya kujiuzuru kuendelea na shughuli zingine, ama kuna kitu sijui? Nafikiri ndio ukiongea na wenye timu yao watakwambia juma kwa nini amejiuzuru, lakini mimi nisema kwamba amejiuzuru kwa sababu kwa sababu kwanza kwa mapenzi, lakini niliokuwa nayo nimepenza kubwa sana Coastal Union, lakini kubwa ni kuleta ubora wa mwenyekiti huu ili kunajuaai sasa hivi na malengo makubwa sana na malengo makubwa katika msimu wa ligi kwa hiyo nafikiri ni vyema na mimi nikaatia ngazi tu mapema ni vizuri fanyia nzuri tu ili akatikana mtu mwingine mapema ili awezi kuendelea hivi elimu lakini mbona mwenendo wa Costa ni mzuri na pointi tano mpaka sasa. Sasa uh, ukijiuzulu hivi hivi, inamaanisha kuna mgogoro ndani ya Costa. Hakuna kuna kuna mgogoro kwa kweli, sasa kuna mgogoro Costa hakuna, kwa sababu na wajiuzulu ni mimi, unayesema ni mimi lakini alamu mengine ni kwa ajili ya kutakia mema tu Coastal Union. Mbunge huyo ni mkazi wa Tanga, umechezea Coast Union miaka nyuma kwa mafanikio makubwa, na malengo ya wanatanga na wapenzi wa Coast ni kukuona ukiendelea uh, kuipatia mafanikio kama ulivyokuwa ukicheza mpira. Sasa kuondoka kwako, huoni kwamba kidogo kunaleta mashaka? Ah, sidhani, sidhani hiyo kuna mashaka, kwa sababu kwa sababu najua Coastal wamejipanga, wamejipanga kwa maana kwamba kufanya vizuri. Kwa Hiyo inakuwa nimeweka timu katika nafasi nzuri, timu nzuri, nimepata timu nzuri ya kush imani kabisa atakuja kuja mwalimu mwingine kuchukua nafasi hiyo, hata kama tabu kubwa sana, kaigeuza hata zile bora. Lakini kwa kifupi, lipi lililokera zaidi ukaamua kuondoka? Kwa kweli sijakaa na jambo lolote isipokuwa si maamuzi ya kawaida, lakini maamuzi magumu kuna wengine watawezi sana. Kwa nini timu inafanya vizuri, mwalimu anatoka? Lakini niseme tu kitu kimoja tu ni kwamba mimi naitakia mema kutoka Ulaya, nimetoka mapema ili watafuta mtu mwingine kwa kweli niendelee mbele. Unaambiaje, unatanga wapenzi wa Kristo Mungu kuhusiana na timu yao na wewe kuondoka katika timu hiyo? sote tushikamane pamoja mshikamano na atakayekuja vile vile tumpe ushirikiano wa kutosha na matumaini kabisa kwa kweli tulikuwa nacho inshallah tutafanya vizuri wala sio wasiwasi najua ni maamuzi magumu kuna watakaofurahia kutakao ambayo wataona yanawakoromesha lakini naomba tuyaheshimu maamuzi yangu